فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين Basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule aliyemsingizia uongo Mwenyezi Mungu na kuikanusha kweli mfikiapo? Je, sio katika jahannam makazi ya hao makafiri? والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون Na aliyeileta kweli na akaithibitisha, au ndiyo wacha Mungu. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Watapata watakachotaka kwa Mola wao mlezi. Hayo ndiyo malipo ya watendao mema. ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون Ili Mwenyezi Mungu awafutie ukomo wa uovu walioufanya na awalipe ujira wao kwa mujibu wa ukomo wa wema waliokuwa wakiutenda. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Je, Mwenyezi Mungu si wa kumtosheleza mja wake na ati wanakutishia kwa hao wenginewe wasiokuwa yeye. Na aliyehukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea hana wa wa man yahdi Allah fama lahu min mudhill alaysa Allah biazizin dhintiqam, na ambaye Mwenyezi Mungu anamwongoa hana wa kumpotoa.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 Bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Sema je, mnawaonaje wale wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu? Ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka kunidhuru, wao wanaweza kuniondolea dhara yake au akitaka kunirehemu. Je, wao wanaweza kuzuia rehema yake? Sema, Mwenyezi Mungu ananitosheleza, kwake yeye wategemee wanaotegemea. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون Sema, enyi watu wangu, fanyeni mwezavyo, mimi pia nafanya, basi mtakujaona. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemshukia adhabu ya daima inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqqi faman ihtada falinafsihi فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإن فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل Hakika sisi tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya watu wote kwa haki. Basi mwenye kuongoka ni kwa nafsi yake na mwenye kupotoka bila shaka amepotoka kwa hasara yake. Na wewe si mlinzi juu yao. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Basi hapana aliye dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule anemsingizia Mwenyezi Mungu lisiokuwa lake na akaikanusha haki bila kufikiri wala kuzingatia pale inapomjia kwa ndimi za mitume Kwani katika jahannam sio makazi ya makafiri walioghurika hata wakamfanyia jeuri Mwenyezi Mungu na wale walioileta haki na wakaisadiki ilipowajia hao ndio wacha Mungu kweli wala si wengineo. Wacha Mungu hao watapata kutoka kwa Mola wao mlezi kila wakipendacho. Fadhila hiyo ni malipo ya kila mwenye kufanya vizuri katika itikadi yake na vitendo vyake. Mwenyezi Mungu amewakirimu wacha Mungu kwa alivyowakirimu ili awafutie vile vitendo vyao viovu kabisa na walipe ujira wao kwa bora ya vitendo vyao walivyovitenda duniani. Mwenyezi Mungu peke yake ni mwenye kuwatosheleza waja wake kwa kile wahusu na ati hao makafiro wa Kikureshi wanakutisha ewe Muhammadi kwa miungu yao wanayoiomba badala Mwenyezi Mungu. Na hayo ni katika upotovu wao na mwenye kupotozwa na Mwenyezi Mungu kwa kumjua kuwa huyo amehiari upotovu kuliko uongofu, basi atakuwa na mwongozi wa kumwongoza. Na mwenye kuongozwa na Mwenyezi Mungu kuendea haki na akamwezesha kuifikia kwa kujua kwake kuwa huyo amehiari uongofu kuliko upotovu, basi atakuwapo wa kumpotoa akaiacha njia ya uongofu. Kwani Mwenyezi Mungu si ndiyo yeye ambaye hashindiki kwa kila upande, ambaye ni mwenye kulipiza kwa ukali na kwa hivyo huwalinda vipenzi vyake na maadui wake. Na ninaapa lau ungeliwauliza wewe Muhammad hawa washirikina nani aliyeziumba mbingu na ardhi? Bila shaka wangelisema Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba. Ewe Muhammad waambie mmezingatia mkawaona hao miungu mnaowashirikisha na Mwenyezi Mungu wanaweza kuniondolea madhara ikiwa Mwenyezi Mungu anataka kunidhuru au wanaweza kunizuilia rehema yake akitakainifikie ewe Muhammad waambie anayenitosheleza kwa kila kitu ni yeye peke yake si mwinginewe ndiye yeye wanemtegemea wote wanaotegemea na kumwachilia kila kitu waambie kwa kuwapa ahadi enyi watu ishikilieni hiyo hiyo njia yenu ya ukafiri na kukadhibisha na mimi hakika ninashikilia aliyoniamrisha Mola wangu mlezi mtakujaona nani katika sisi atakayefikiwa na adhabu ya kumdhalilisha na atakayeteremkiwa na adhabu ya daima isiyomwondokea. Ewe nabii, hakika sisi tumekuteremshia Kurani tukufu hii kwa watu wote, nayo imekusanya haki iliyothibiti. Basi mwenye kuongoka kwa sababu yake, basi manufaa hayo ni kwa nafsi yake, na mwenye kuipotea njia yake, basi balaa ya upotofu wake itamrejea mwenyewe. Wala wewe Muhammadi si mwenye kuwakilisha uongofu wao. Jukumu lako ni kufikisha ujumbe na umeufikisha.